Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bir arkadaş diyor ki ben çok e, heyecanlıyım, çok şiddetli şehvetim var, peçarım ama e, Allah biliyor, şahittir. Ben her zaman gözümü indiriyorum, bakmıyorum ama çok şah, e, heyecanlı olduğum için benden devamlı mezi çıkıyor. Acaba oruç olduğumda devamlı mezi çıkıyor. Bu mezi orucumu kırar mı? Evet bu konuda bir hafif bir ihtilaf var. Ama racih olan racih olan mezi orucu kırmaz. Bu e, cumhurun kavlüdür. İmam Şafii vesaire e, bunu Şeyhül İslam da e, tercih etmiştir. E, bunun müdafasında İmam Nevevi mecmuta yapmıştır. E, çünkü e, bu e, orucu bozan meselelerden değil. Çünkü orucu bozan meseleler meşhurdur. Ama bu insan düşünse de bile mezi çıksa bu bir mahsuru yoktur. Ama insan elinden geldikçe e, ne yapacaktır? Bu, e, bu konuda e, Ramazan ayında daha ehli takva, daha güzel e, ibadetlerden kendini meşgul etmekle ne yol açıyor bu meziyi çıkmayı onları kapatmaktan top, salih toplumda olacaktır. E, kaçacaktır. Nerede kadın var e, ister televizyonda olsun ister e, toplumda olsun ister sokakta olsun elinden gelecek kaçacaktır. Ondan sonra bunun en büyük ilacı manevidir tabi. E, o da nedir? Allah'tan gece kalkıp namaz ed namaz kılacaksın, gözyaşıyla dua edeceksin. Ya Rabbi bana sıhhat, afiyet, e, sitir, sitir ve fitneden uzak e, tutmayı bana e, nesip eyle. Bunu devamlı Allah'tan isteyecektir. Allah'tan istedikten sonra Allah subhanehu teala seni kurur. Nasıl Hazreti Yusuf'u kurudu? Seni de böyle kurur. Yeter ki önemli olan nedir? sen Allahu Teala ile ilişkini iyi tutacaksın. Ondan isteyeceksin bu mesele. Her şey onun elindedir. O her şeye kadirdir. İstese istese sana yardım eder. En güzel kızı görsen, en çıplak kızı görsen yanında bir duvar gibi görürsün. Bir ağaç gibi görürsün. Hiç sene işlemez. Her şeyin başı nedir? Allahu Teala'dır. Allahu Teala'nın aleyhine, tersine çalışan kimdir? Baş düşmanımız şeytandır. Onun için şeytan bazen insanı çirkin bir kadını bile insanın gözünde güzel gösterir, tefekkür ettirir ama halbuki baksan normal günde ona hiçbir şey aklından gelmez bile. Bu da neye delalet ediyor? Her şey Allah'ın elindedir. Onun için bu kardeşimize nasihatimiz Allah'tan istesin. İnşallah Allah ona yardım eder. Ama orucunda bir mahsuru yoktur inşallah. Teala. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.